بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد كيا أعضاء السسطة إسلام Vi er <clears throat> ved Muawiyas tid, radiyallahu anhu wa arda. Og vi har nævnt sidste gang <clears throat> diverse situationer, som Muawiyah og de andre har været igennem. Og nu kommer vi i en afslutningsfase. alaikum salam wa rahmatullah. Hvor Muawiyah radiyallahu anhu arda, hvad der skete i hans tid, plus hans afslutningsfase, og selve ed eller aflevering af khilafah til hans søn Muawiyah. Hvis vi kigger <clears throat> fra 53 hijri, hvor muslimerne har angrebet Rom med Abdurrahman ibn Umm al-Hakam, hvor de har åbnet en del af Rom, altså Romeriet. Og man kan se, at selve krigen mellem dem har været afgørende, hvor muslimerne har vundet. Og hermed kan man sige, at muslimerne på det tidspunkt havde så meget magt og styrke, at de kunne vinde. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Philip Pedersen. <clears throat> og hermed kan man sige, at i samme år, der mister vi Ziyad ibn Abu Sufyan broren til Muawiyah. Og Ziyad ibn Abi Sufyan, det er broren. Men Ziyad han ønskede mere. Han ønskede styrke og overtaget af nogle af stederne. Og plus, han vil gerne være lederen over Al-Hijaz. Og Al-Hijaz, det er Mekka. Og han vil gerne have, at at selve stederne, de kommer under hans fald, hvor befolkningen de var imod det. Og heraf har de spurgt Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, hvad er det, de skal, gøre? Så Abdullah ibn Umar samlede folk, og lægge mærke til, hvad han gjorde. Og rette henvendelsen til Allah subhanahu wa ta'ala, og lave dua at ziyad, at han skulle ikke være lederen, og Allah må fjerne ham. Hans hånd blev ramt af pest, og han var ikke modig nok for at få det kortet af, så det var skyld i, at Ziyad ibn Abi Sufyan, han døde på grund af den pest, der ramte hans arm. Man kan se, at dua kan bruges, og specielt når man er gudfrygtig. frygtig og mod dem, som er turaner, som angriber muslimerne dag og nat. Men desværre, muslimerne har glemt at udføre dua. Muslimerne i vores dag har glemt, at Allah subhanahu wa ta'ala er den bedste, der svarer sin slave. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, at vi forstår, at rette henvendelse til Allah er med til, at du kan få et svar og lad din henvendelse være kun til ham og ikke andre. Og man kan se, at når Ziyad ibn Abu Sufyan bliver fjernet, så må der komme nogle ny til at overtage. Og plus, de har reddet muslimerne på det tidspunkt. Og når 54, Muawiyah radiyallahu anhu, han har fjernet Sa'id ibn al-As, som lederen over al-Medina, og han har sat en ny en. Det er Marwan ibn al-Hakam. Marwan ibn al-Hakam, det er en af Muawiyas hånd. Og hvordan man kan se Muawiyas hånd, han er hård, han er brutal. Og det er derfor, han har brugt ham til at være lederen over Medina. Og Medina til Rasulillah, der hvor sahaba er, og sahabas børn er. Og plus, han satte Marwan ibn al-Hakam for at styre den. Og han har fjernet Samra ibn Jundub til at være lederen over Al-Basra. Og så sat en anden fra hans lederstabel. Der døde en del sahaba og tabi'in på det tidspunkt. I 54 hijri, der døde Jubair ibn al-Mut'am. Han var sahabi, radiyallahu anhu. Og Sauda ibn Zam'a, det er ummul mu'minin, Min og din mor. Som Muhammad sallallahu alaihi wasallam gifter sig med hende, da han ankom til Medina sallallahu alaihi wasallam, og hun var også oppe i årene. Og hun blev kendt for at være en, som har ibadah. og hun var zahid al-abida, og taqiyya al-wari'a. Hun frygtede Allah, både synligt og skjult. Og det er det, som vi muslimerne burde lære af. Hvordan var de her folk? Og blandt dem, radiyallahu an Sauda, hun var en, som frygtede Allah subhanahu wa ta'ala, og ønskede at være under Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, som hans kone Og det er derfor, da hun var oppe i alderen, hun sagde til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, efterlad mig til at være din kone, og så må jeg give min nat til Aisha, fordi hun kunne godt lide Aisha radiyallahu anha wa Og i år 55, der døde også en del. Der døde Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumi, og de fleste af jer kender Darul Arqam. Er nogen af jer, der kender Darul Arqam? Eller har I hørt om det? kender I Darul Arqam? Ha. Darul Arqam. Huset Al-Arqam. Darul Arqam i Mekka, det var det skjult sted, hvor Muhammad sallallahu alaihi wasallam mødte en del af sahaba. Darul Arqam er den her fest, hvor sahaba mødte hinanden derover. Darul Arqam var den beskyttende borg, hvor sahaba brugte det til at sidde i skjult væk fra Quraysh og deres hård gerninger mod muslimerne. Så døde den der sahabi, Arqam ibn Abil Arqam al-Makhzumi, og han kom til islam fra starten. Og man kan se, at Al-Arqam han døde lang efter Muhammeds død, øh, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa radiyallahu an Arqam ibn Abil Arqam. Og han man kan se, der døde også Sa'd ibn Abi Waqqas, han døde i Medina. Og han var oppe i Han var omkring, man kan se, nogen siger, han var omkring 89 år gammel. Og man kan se, at der døde Sa'd ibn Abi Waqas, radiyallahu anhu, og han var blandt de 10 al mubasharin de 10, som fik at vide, at de var blandt Jannas befolkning. Og det ved vi alle sammen. Og han kom til islam, der var han omkring 17 år gammel. Og hans da'wah var acceptabel. Og på grund af Muhammad sagde, at må Allah gøre hans da'wah til at være acceptabel. Og det var den også. Han var en kriger. Og han var modig. Og han var blandt de ledere, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sat ham til at være en leder. Og han var blandt dem, som kastede med sahm, med spyd, med, undskyld, med pile. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde til ham, Irmi fidaka abi wa ummi. Kast sa'd. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya maulana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde til ham, Irmi fidaka abi wa ummi. I må undskyld min stemme, den er lidt hæs. Barakallahu fikum. Irmi fidaka abi wa ummi. Kast. min far og mor, min mor er, er ligesom fidak for din skyld. Jeg vil forlade dem. Allahu Akbar. Hvorfor? Fordi han var Sa'd, han kastede for Allahs skyld. Og Mohammeds forældre, de døde som kuffar. Og Sa'd ibn Abi Waqqas, han var som han var. Sa'd ibn Abi Waqqas, han var som han var. En leder. en magthaver, en bestemmende figur i islam. Og Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagde, أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل jannah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagde, den første der kommer ind af den her dør, det er en mand af Jannah. Og det var Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wa Allah. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, som kom berettet i Tirmidhi, Hadith Jabir radiallahu anhu. Wa on say, kunna ma'a Rasulillah. We were some prophet, sallallahu alayhi wa sallam. فأقبل سعد فقال رسول الله So come Sa'd So say Muhammad صلى الله عليه وسلم وهنفيست سعد So say han هذا خالي فليرني امرؤ خاله Det er Sa'd, det er min onkel fra min mors side, Khali. Og det er derfor Sa'd ibn Abu Waqqas, han blev kaldt Khalul Muslimin. Khalul muslimin. Hvad betyder khalul muslimin? Det betyder din onkel og min onkel. Hvem tør at sige et ord om Mohammeds onkel, som har kæmpet for Allahs skyld, og som har gået i krig? Han sagde, her var Khali, de er min onkel fra min mors side, så vis mig jeres onkler. Han var stolt over hans onkel, og det burde han også være, sallallahu alaihi wasallam. Og i 56, mange af jer siger, hvorfor nævner du alt dit årsgang? Hvorfor fortæller du, hvad der er sket? Du som en muslim, du skal ikke huske det, men du skal bare lære noget om din historie. Inden jeg begynder at fortælle dig, hvad der sket med Muawiyah efter hans død og Yazid og Hussein, så skal du vide, hvad der sket. Hvem er det, der har forladt dunya? Og hvad der er sket med tiden? Hvem har overtaget positionerne? Så du kan lære disse tidsrammer. Disse tidsrammer er betydningsfulde. Mange af jer siger, det er kedeligt. Det er kedeligt for dig. Men det her, det er de bedste tider, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Den bedste tid er min tid, og de bedste er, de kommer efterfølgende. Det vil sige, så bliver det mindre bedre. I 56 غزا جناد بن أبي أمية أرض الروم وبها جناد بن أبي أمية هم بكري رومان وهنا أصبك آه، بكري يزيد بن سمرة فغفانة وهي ابن تسبون معاوية هم جيك til at lave umrah. Og ham, som førte til hajj, det var Walid ibn Utbah bin Abi Sufyan. Sa'id ibn Uthman til at være lederen af Khurasan. Og i 58, så begyndte muslimerne til at begynde at angribe. Og angriberne mellem os og romerne, de har været på det her fasong, hvor muslimerne angreb romerne jævnligt. Og der begynder Muawiyah at sætte nogle nye ledere til at angribe. Blandt dem مالك بن عبد الله el-Hufe'i I samme tidspunkt, så har vi mistet nogle af sahaba, og det er Sa'id ibn al-As, bin Umayyah, bin Abdul Manaf al-Qurashi al-Umawi. Og han var blandt dem, som blev valgt til at skrive al-Mus'haf. Og det var han, fordi han var blandt dem, som kunne udtrykke sig og var dygtig til arabisk. Og Uthman har sat ham til at være lederen over Al-Kufa, og han har åbnet Tabarstan, og Jarjan og Azerbaijan. Og han forladt den fitna, der er sket mellem Uthman og Khawarij, og han forladt den fitna, der er sket mellem Muawiyah og mellem Ali radiyallahu anhumah og han var kendt for at være en visdom fyr, som Gud frygtede Allah og ikke gad blande sig i sine tumulter mellem muslimerne. I samme år, 58, der døde en stor person. Det er Abu Bakrs søn, Abdurrahman ibn Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu. Og han var den ældste af Abu Bakrs barn. Og han var broren af Aisha, radiyallahu anhu, radiyallahu anha og ardaha. kun af Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Og han kom til islam, Abdurrahman, til jer før al-Fatih. Og han var med til Yamama. Og han var med til at dræbe Muhkam ibn al-Tufail, ven af Musaylam al-Kadhab. Og det var ham, der sagde til Yazid, eller til Muawiyah, da han skulle vælge Yazid til at være hans efterfølger, سيان جعلتموها والله هرقلية وكسوارية Det vil sige, at har gået i kongeriget. Og det er bare et spørgsmål, Abdurrahman han sagde, hvad al-haq er. I samme år, 58, der døde vores mor, Aisha radiyallahu anha wa ardaha. Kona Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Som Allah nedsendte ayah på grund af hende. Og hermed kan man sige, at hun er den eneste, som Mohammed gifte sig med, som var jomfru. Bare så I klar over det. Og Aisha, hun havde ilm. Og nogle af ulema sagde, Aisha, hun var hun nas. Hun havde fiqh, som bærer mere end hvad mænd og kvinder til sammen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, Kamula min al-rijali kathir. Kamula كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وآسيا امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام Hvis vi kan se igen i henhold til den hadith, hvor Muhammad s.a.v. siger, Kamul min al-kamal. Hvad betyder kamal, ya mashaykh? Hvad betyder kamul al-kamal? at være fuldkommet er mænd, så siger Muhammed, fuldkommende af mænd er mange, men fuldkommende af kvinder er få. Blandt dem, Maryam bintu Imran, og det er Isa a.s. mor, og Khadija bintu Khuwailid, det er Muhammeds kone. Nummer 1, og Asia imra'atu Fir'aun, og Asia det var hende, der var gift med Fir'aun, som frygtede Allah og ville gerne være blandt Musas. Hun troede på Musa som en budbringer af Allah. Og så siger han, وَفَضْلُ عَائِشَ عَلَى النِّسَاء Og Aisha i henhold til alle kvinder, er ligesom man vælger det bedste mad, altså din bedste retter, ud over alle retter. Betyder det, at Aisha er bedre end de andre i henhold til den hadis? Nej. Der er også andre hadis, som fortæller om øh, Fatima, hvor privilegeret hun er, radiyallahu anha wa ardaha. Men vi kender hende, og vi ved, hvem hun er, og hvem er hendes far. Hendes far er Siddiq, som solgte sig selv til Allah og hans profet og hendes søskende har solgt sig selv til Allah og hans profet. Og Aisha elskede Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ghayur. Hun var jaloux over for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og hun døde, og så blev hun begravet i al-Baqir, sammen med de øvrige sahaba, radwanullahi alaihi. Og hun døde som 67 sana, 67 år. Abu Huraira han død, og hans rigtige navn hedder Abdul Rahman ibn Sakhr al-Asadi al-Dursi. Og Abu Huraira blev kaldt Abu Huraira, fordi Muhammad kaldte ham det, fordi han elskede en kat. Og så sagde han, ja Abu Huraira. Og Abu Huraira han kom til islam senere, og han kom til Muhammad s.a.v. og sagde til ham, ja Rasulallah, de du siger forsvinder fra mig. فسيد محمد صلى الله عليه وسلم ابسط إرادة ابسط رداءك lad din izar, din tøj være flød. Og så begyndte Muhammad sallallahu alaihi wasallam med hans hånd at sige, Idrif, idrif, træk, træk. Og så sagde han efter at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han gjorde det mod mig, Ma nasitu harfan wahidan, så har jeg aldrig glemt en eneste bogstav. Og det er derfor Abu Hurairah, Han var blandt dem, som sagde al hadis, og de fleste af dem. Og Muhammad s.a.v. han kunne godt lide Abu Huraira. Han døde som 78 år i gang. Og her kom vi frem til 60 Hijri. Der døde en stor sahabi, en stor kong. Han hedder Muawiyah ibn Abu Sufyan. Men inden Muawiyah død, så tog han bag'a til Yazid. Og der var et par stykker, der var imod det. Hvor Muawiyah tvang den foran alle mennesker ikke at svare tilbage. Men Muawiyah, han vil gerne give sine sidste tale til sin søn Yazid. Men Yazid, han var ikke hjemme. Så han hentede to. Abdahak ibn Qais Og så han sat Muslim ibn Uqba, og han sagde til dem, وإن سأله أهل العراق في كل يوم أن يعزل عنهم عاملا ويولي عليهم عاملا فليفعل Hvis Irakis befolkning spørger han hver dag om at skifte en leder, lad ham gøre det. Hvorfor? Det er bedre end at løfte svær og begynde at bekrige dem. associëren وأن يتوصى بأهل الشام وأن يجعلهم أنصاره han skal tage sig af Bilad al-Sham og gøre dem til at være under hans vinger, hans folk, hans støtte, hans borg, dem han skal bruge. وَلَسْتُ أَخَافُ عَلَيْهِ مِنْ قُرَيْسُ وَثَلَاثَةً Det jeg frygter fra Quraysh er tre folk. Al-Hussein ibn Ali, Ali's søn, وعبد الله بن عمر عمر السن وعبد الله بن الزبير زبير السن فأما ابن عمر فقد وقدته العبادة ابن عمر أنا في الدنيا بيقولنا له عبادة وأما الحسين فرجل ضعيف Han nævner ham til at være svag, fordi han kan ikke وأرجو أن يكفيكه الله تعالى بمن قتل أباه وخذل أخاه ودم صم هذا إسبيسن إي أتها إذلك هنس فع أها فلات هنس بروع الحسن ودوا أهل الكوفة عليهم من الله ما يستحقون فوأت نون إن بستمسل Der er altid nogen, som starter fitna og udsætter muslimerne i fitna. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde angående al-fitna, La'an Allahu man ayqadaha. Forbandelse over dem, som får fitna til at komme i lyset. Eller som opkvikker fitna. Hvorfor? Fordi en fitna er noget skrammel og den er ødelæggende. Og så døde Muawiyah, radiyallahu anhu wa ardah, hvor han efterladt det her til hans søn, Yazid. Og han sad i spidsen al-Khilafah 19 år. Og han var lederen af Sham omkring 20 år. og vi kender de fleste af historier angående Muawiyah radiyallahu anhu og arda. Og det er derfor, Muawiyah han er kendt, fordi han var en leder. Her, der kom Yazid. Og hvad der skete, da Yazid kom? Yazid havde et par stykker i nabet. Hussein ibn Ali, Abdullah ibn Amr, وعبد الله بن الزبير هنستوصي الوليد بن عتبة قصيتهم فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيع أخذا شديدا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام هنس سنلغة i Medina som hedder الوليد بن عتبة du tager Hussein رضي الله عن الحسين أدوهاتا عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمر تا عبد الله بن الزبير رضي الله عن عبد الله بن الزبير ديسك جي بيع غصبا عنهم أم كليل إلى آي جي بيع الوليد الوليد <clears throat> صدر سند الوليد بن مروان som læste bogen, og så bliver han spurgt angående de her tre. Al-Hussein han sagde, jeg giver ikke bay'ah skjult, jeg giver min bay'ah syndigt. Og så sagde han ja. Men Al-Hussein, han fik nogle brev fra Al-Kufa, som skrev til ham og sagde til ham, lad være med at give al baya og kom til os, vi kan give al baya Så kan du få magten over Yazid og hans discipler. Al-Hussein, radiyallahu anhu, han er blevet snydt. Og Yazid har ikke gjort det bedre. I skal ikke tro, at jeg holder med Yazid imod Al-Hussein. Ali han er blevet snydt af Ahlul Kufa. Og ligeledes har Hussein ibn Ali radiyallahu anhu også ligeledes blevet snydt. Og hermed kan man sige, at Ibn Zubair radiyallahu anhu og øh, Abdullah ibn Umar, de var ikke enige om at give bay'ah. Men alligevel til sidst de blev presset til, at de gav bay'ah på Nail Hussein ibn Ali. Men, da han fik alle de her brev, og alle de her ros, de satte en del op i hans hoved, at han skulle rejse til Irak, for at være sammen med de folk, der ville sejre ham. Hvor Ibn Abbas sagde til ham, يا ابن عم إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك أو من أنكر السن يا بانفا أدو كما تأدو إن أهل العراق قوم غدر فلا تغترن بهم Iraks befolkning dengang, de var nogle snyde folk, lad være med at tro på dem. Så sagde Hussein, Jeg والله إني لأعلم أنك ناصح شفيق يبدو كيما غوش إلى كيما غلقيوني ولكني قد أزمعت المسير فقال له ابن عباس هنسي يا هاتا كونكلوشونات يا غايصة سسي ابن عباس تهم Hvis du vil gerne rejse, غايسة rejs alene, og lad være med at tage dine koner og dine børn og din familie med dig. Jeg er bange for, at der vil ske med dig, som der skete med Uthman og hans kone og hans børn. Og Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anka, ya Aba Sa'id, han sagde til ham, Ya Aba Abdullah, inni lakum nasihun wa inni alaykum mushfiq. Jeg kom for at give dig rådgivning. وقد بلغني أنه قد كاتبك قوم من شيعتك بالكوفة يدعونك إلى الخروج إليهم Jeg ved, der er nogle af dine, hvad skal man kalde det? Shia, det er ikke en din, men Shia, det vil sige dem, som vil sejre. De skrev til dig. Så sagde han, فَلَا تَخْرُجِ إِلَيْهِمْ Lad være med at gå til dem. فَقَدْ سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ بالكوفة Jeg سلهت selv فاسي تهم din كوفة وَاللَّهِ لَقَدْ مَلَلْتُهُمْ وأبغضتهم وملوني وأبغضوني والله jeg blev træt af dem. Og jeg havde dem, og jeg blev træt af dem, og jeg vil ligesom have dem for evigt. وما يكون منهم وفاء قد der kommer aldrig noget godt ud af dem. فومن فاز بهم فاز بالسهم الأخيب Og ham, der vinder at være sammen med dem, han taber. والله ما لهم نياب ولا عزم على أمر ولا صبر على سيف De har ikke nogen kendtænder. Ej heller har de tålmodighed til at gå i krig. Allahu Akbar. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Hvad er det, Ali siger? Ali sagde om Ahlil Kufa og Iraks derovre. Lad være. De er nogle snydbutter. Det er nogle folk, som ikke tager det seriøst. De har det kun i mund. Og ligesom når du sætter dig selv i fronten, og du tror, at der er nogen, der tager din ryg, og alligevel vender du ryggen, så finder du bare nogle folk, som stikker dig og dolker dig lige i ryggen. Og det er det, der sker. Allahu Akbar. og Amra bint Abdurrahman, hun skrev til ham og sagde, Jeg har hørt Aisha radiyallahu anha wa ardaha sagde, at hun har hørt Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sige, al-Husaynu bi ardi Babel. Hussein han blev dræbt i Babel, og det er et Irak. Og han døde i Karbala. Han døde i Karbala radiyallahu anka ya Hussein. ابن عباس سيتهم والله إني لا أظنك ستقتل غدرا بين نسائك وبناتك كما قتل عثمان عثمان بين نسائه وبناته هن سيتهم وحسين دو كما تابل درات hvor folk vil angribe dig bagfra Ligesom Usman blev angrebet Og han døde blandt sine koner og sine børn Allahu Akbar. Hussein han gik imod Irak, hvor han havde 60 mennesker med ham. Og da Yazid han hørte, hvad der skete, han skrev til Abdullah ibn Ziyad, hvor han sagde til ham, Jeg har hørt, at Hussein han er på vej mod al irak Al-Kufa. Og det er en prøvelse, som vi alle sammen er sat i. Stop ham. Ibn Ziyad havde al-Hussein. Så Ibn Ziyad han dræbte ham. Hvordan har de dræbt al-Hussein? Ahlul Kufa, de sagde til Hussein, kom til os. Vi skal forsvare dig i Karbala var ikke nogen, der kom ud af den. Hussein radiallahu anhu arda, han havde kun sine egne venner med sig. Omkring 32 kriger og 44 folk, som var ligesom til at beskytte ham. Det var det, hvad han havde. Hvor var Ahlul Kufa? De efterladt ham, ligesom de har efterladt hans far. Hvor Ibn Ziyad gik hen og dræbte Hussein og dræbte nogle af hans børn og dræbte masser af muslimin, som var beskyttende for Hussein. Radiyallahu anka ya Hussein. Og ikke nok. Så skar han hovedet af og han sendte hud til, til Yazid. For at blære sig med, hvad han har gjort over al-Hussein. Så Ibn Ziyad efter at drabet al-Hussein, han kaldte befolkningen til at samle sig. Og så sagde han op i Mimbar, hvor han nævnte, at han har dræbt al-Hussein, radiyallahu anhu. وصقك عبد الله بن عفيف الأسدية أصساها ابن زياد ويحك يا ابن زياد stop ابن زياد فدو will held تقتلون أولاد النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين إدغيبا dræber profeternes børn, og I taler ligesom I صايبين زياد اي هم تغيبهم الله أكبر هذا الزنديق ابن زياد ما الله فبنهم هتغبت الحسين أولين انتين رضي الله عنك يا حسين ورضي الله عن الحسن ورضي الله عن أبا الحسن وصلى الله على النبي المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه Og så, bliver, så gik man fra drab til drab. Hvor de sendte hovedet til Yazid. Og så sagde Yazid ikke ligesom som Shia hævder. Hvor han tog en pind og begyndte at prikke hans øje. A'udhu billah. Han sagde, Ama wallahi law anni sahibuka ma qataltuk. Hvis de var op til mig og jeg mødte dig, så ville jeg ikke dræbe dig. Allahu Akbar. Og jeg Yazid græd. Og han forbandede sig selv og sagde, La'an Allahu ibn Sumayya. wallahi أما anni sahibuhu la'afautu anhu. Wa rahim Allahu al-Husayn. han ved det, hvor jeg er hen. Og resten af hans familie hvor i Karbala Zainab bint Fatima hun begynder at tude og krav over drabet, drabet af hendes bror Hussein hvor hun sagde Ja Muhammadahu, ja Muhammadahu sallallahu alayka وملك السماء حس هذا حسين بالعراء مزمل بالدماء مقطع الأعضاء يا محمد وبناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفى عليها الصبا الله أكبر شعر who say oh prophet may Allah Muhammad Må Allah lave dua på dig. Og lederen af himlen, Allah skaberen. Her ligger Hussein åbenlyst, ikke beskyttet. dækket med blod, delt op i stumper. Og Muhammad, dine døtre er blevet taget som gisler, og dine efterkommer er dræbt. Dine efterkommer er dræbt. Og man sidder og græder over det. Og hver gang der er nogen, der gik forbi, de tog og græd. Klart. Bani Hashim i Medina, de græd over, hvad der skete med Hussein radiyallahu anhu wa Allah. At da han blev spurgt, <clears throat> La ilaha illallah, wallahi. Wallahi alladhi la ilaha illa hu. Når man sidder og gentagende gang nævner, hvad der skete med Hussein ibn Ali. Hjertet kommer ud i form af sorg. Og ligesom når du har et sår, du begynder at hælde salt. Det kan godt være, at man siger, man skal passe på, hvad man gør, eller hvad man udtrykker sig. Men det eneste, man kan sige, vi udtrykker os kun sorg. Og Umma gradnivis kommer til at tude over, hvad der skete med Hussein radiyallahu anhu arda. Og hvad der skete med ham er katastrofal. Men sket er sket. Og umma er kommet videre. Og Ahlul Irak, de har været med til at dræbe Hussein, fordi de har været forrædere. De har forret ham. De har forladt ham. De har efterladt ham til shaitan. Så shaitan kunne dræbe ham. Ibn Ziyad is shaitan. Som har været med til at dræbe al-Hussein. Uden ordren fra Yazid. Kun fra ham. Og Ahlul Irak har lagt en fælde for ham. Og han kom ind i fælden. Og Ali kom ind også i fælden. Og vi skal passe på, at vi alle sammen ved, de folk, der sidder i Irak nu, og dræber Ahlul Sunnah, er shayatin. Er shayatin. De dræber muslimerne, og gør dem og ødelægger dem, dag og dag, og deres had eksisterer, og de vil fortsætte med at gøre til dommedagen. Han døde i Ashura i Muharram i 61 år Hijri. Hvad der skete med hans hoved, hvordan den blev begravet, der er ikke nogen, der kender det, selvom at der er nogen, der siger, at hans hoved er begravet i, øh, at hans hoved er begravet i Mosul, og det er ikke rigtigt. Allahu Akbar. Der er kommet en hadith af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, آه، الإمام أحمد أنا بغالي هوس الإمام أحمد يهنس مسند عن عبد الله بن يحيى عن أبيه أنه صار مع علي فلما جاءوا نينوى وهو منطقة إلى صفين فنادى علي تعالي كيف بي نينوى صغبت علي اصبر أبا عبد الله اصبر أبا عبد الله أنسيت سلسل تسكبات المذي أم بلوكات أبا عبد الله رضي الله عنه وارضاه قرية ست في الفرات تستطيع وماذا تريد بارد وينشكى قال دخلت على رسول الله ذات يوم وعيناه طفيدان Ali sagde, jeg gik ind til Muhammad, og hans øjne er tudende. Så sagde Ali til Muhammad s.a.v. Ma abkaka ya Rasulallah, hvad er det der får dig til at tude? Så sagde han, Bala qama min indi Jibril qabl. Heraf, Jibril har lige forladt mig. فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات Hussein han kommer til at dø tæt ved Furat Allahu Prøv at forestille dig Du som en far til din søn At du ved at din søn kommer til at blive dræbt for hende Allahu Akbar Allahu Akbar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde إن ابني يعني الحسين يقتل بأرض يقال لها كربلاء فمن شهد منكم ذلك فلينصره Min søn kommer til at blive dræbt i Karbala. Ham, som møder ham, sej ham. Ahlul Irak, de har været forrædere. Disse shayatin har været forrædere. Og Ibn Ziyad, han er shaitan al-akbar, som har været med til at dræbe Hussein og skære hans hoved af. رضي الله عنك يا حسين ورضي عن أباك وعن جدك الله أكبر الله أكبر محمد صلى الله عليه وسلم سي الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين تي آع شباب شباب تي ميست أم منسك أي جنة وبي الحسن وبي الحسين وبي إلسك دم Fordi Allah elsker Muhammed, og Muhammed elskede Ali, og Ali blev elsket af Muhammed, og Hussein, og Hussein blev elsket af Muhammed s.a.v. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vi kommer her til en slutningsfase, hvor vi har til Yazid. Og Yazid tog sig af e, familien af, e Muawi, af e, familien af Hussein ibn Ali og kunne give den. Men alligevel han så situationen dårligt i henhold til Ibn Ziyad. Fordi alligevel Ibn Ziyad han fik mere magt, og det gjorde han. I 63, der var Al-Harra, og det var i, i Medina. Fordi de ville ikke have, at Yazid han skulle være deres leder. Og så har han sendt en ny en, der hedder Muslim ibn Uqba. Og han sagde til dem, de skal give bay'ah, og hvis de ikke giver bay'ah, så dræb dem. Og så er Medina halal for dig i tre dage. Og I forstår udmærket, hvad det betyder halal for dig i tre dage. Gør hvad du vil. Allahu Akbar. Og det gjorde han. Han angreb dem, og han har åbnet Medina, og han har været med til at dræbe en del af de efterladte sahaba, og han har sat sine herrer til at gøre, hvad de vil mod kvinderne derover. Allahu Akbar. Her kom vi til afslutningen af Yazid ibn Muawiyah, fordi han død, normalt død. Allah har fjernet hans sjæl. Men inden han død, han gav bæger og pressede folk til bæger til hans efterkommer. Og det kommer vi til at snakke om næste gang hvor næste gang vi kommer til at tale om en leder, der hedder Abdullah ibn Zubayr som sad i Mekka og var lederen af Mekka. Bidnillahi ta'ala, må Allah belønne al jannah. Hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi imod det nu, inshallah ta'ala. Værsgo.